Pars tricesima nona Vulgate Clementine. Hec transcriptio a Societate Libri Voce facta bono publico usui est. Liber quartus regum caput primum. Prevaricatus est autem Moab in Israel posquam mortus est Acab. Cecidique occasias per cancellos cenaculi sui quod habebat in Samaria et egrotavit misitque nuntios dicens ad eos ite consulite belzebub deum accaron utrum vivere queam de infirmitate mea hac angelus autem domini locutus est ad eliam thesbiten dicens surge et ascende in occursum nuntiorum regis samarie et dices ad eos nunquid non est deus in israel ut eatis ad consulendum Beelzebub deum Accaron quam obrem haec dicit Dominus de lectulo super quem ascendisti non descendes sed morte morieris et habit Elias reversique sunt nunti ad occasiam qui dixit eis quare reversi estis at illi responderunt ei vir occurrit nobis et dixit ad nos Ite, et revertimini ad regem qui misit vos, et diceti sei, haec dicit Dominus, nunquid quia non erat Deus in Israel, mitis ut consulator Beelzebub Deus accaron, et circo de lectulo super quem ascendisti, non descendes, sed morte morieris. Qui dixit eis, cuius figure et habitus est vir ille, qui occurrit vobis et locutus est verba haec at illi digserunt vir pilosus et zona pellicea acinctus arenibus qui ait elias tesbites est misitque ad eum quinqua genarium principem et quinqua ginta a cui erant subeo qui ascendit ad eum sedentique in vertice montis ait homo dei rex precepit ut descendas respondesque elias dixit quinquagenario si homo deisum, sum descendat ignis de celo et devoret te et quinquaginta tuos descendit itaque ignis de celo et devoravit eum et quinquaginta qui erant cum eo rursumque misit ad eum principe quinquagenarium alterum et quinqua aginta cum eo qui locutus est illi homo dei haec dicit rex festina descende respondes elias ait si homo dei ego sum descendat ignis de cielo et devoret te et quinqua aginta tuos descendit ergo ignis de cielo et devoravit illum et quinqua aginta eius Iterum misit principe quinqua genarium tertium, et quinqua ginta qui erant cum eo. Qui cum venisset, curvavit genua contra Eliam, et precatus est eum, et ait, homo Dei, non li despicere animam meam, et animas servorum tuorum, qui mecum sunt ecce descendit ignis de celo et devoravit duos principes qua generios primos et qua genus qui cum eis erant sed nunc obsegro ut miserearis anime meae locutus est autem angelus domini ad eliam dicens descende cum eo ne timeas surrexit igitur et descendit cum eo ad regem et locutus est ei Hec dicit dominus quia misisti nuntios ad consulendum beelzebub deum accaron quasi non esset deus in israel a quo posses interrogare sermonem ideo de lectulo super quem ascendisti non descendes sed morte morieris mortus est ergo iusta sermonem domini quem locutus est elias et regnavit ioram frater eius proeo anno secundum Joram filii Josaphat regis Iude non enim habebat filium reliqua autem verborum occosie quae operatus est non ne hac scripta sunt in libro sermonum dierum regum Israel caput secundum factum est autem cum levare vellet dominus Eliam per turbinem in celum ibant Elias et Eliseus de Galgalis Dixitque Elias ad Eliseum, sede hic, quia Dominus misit me usque in Betel, cui ait Eliseus, vivite Dominus, et vivit anima tua, quia non derelinquam te. Cunque descendisset Betel, egressi sunt filii profetarum qui erant in Betel ad Eliseum, et dixerunt ei, non quid nosti quia hodie dominus tollet dominum tuum a te qui respondit et ego novi silete dixit autem elias ad eliseum sede hic qui ad dominus misit me in jerico et ille ait vivit dominus et vivit anima tua qui non derelinquam te cumque venissent jerico accesserunt filii prophetarum qui erant in Jericho at Eliseum et dixerunt ei, nunqui nosti quia dominus odie tollet dominum tuum a te, et ait, et ego novi, silete. Dixit autem ei Elias, sede hic, quia dominus misit me usque ad Iordanem, qui ait, vivit dominus et vivit anima tua, quia non de relinquam te? Ierunt igitur ambo pariter? Et quinque aginta viri de filiis profetarum secuti sunt eos, qui et steterunt e contra longe. Illi autem ambo stabant super Iordanem. Tulitque Elias pallium sum, et involvit illud, et percusit aquas, quae divise sunt in utranque partem, et transierunt ambo per sicum. Cunque transissent, Elias dixit ad Eliseum, postulo quod vis ud faciant tibi antequam tollar a te. Dixitque Eliseus, obsecro ut fiat in me duplex spiritus tuus, qui respondit, rem difficilem postulasti, attamen si videris me quando tollar a te, erit tibi quod petisti si autem non videris non erit cumque pergerent et incidentes sermocinarentur ecce currus igneus et equi ignei diviserunt utrunque et ascendit elias per turbinem in celum eliseus autem videbat et clamabat pater mi pater mi currus israel et auriga eius et non vidit eum amplius apprenditque vestimenta sua et scidit illa in duas partes et levavit pallium Elie quod cecidrat tei reversusque stetit super ripam Iordanis et pallio Elie quod cecidrat tei percussit aquas et non sunt divise et dixit ubi est deus Elie etiam nunc percusitque aquas et divise sunt huc atque illuc et transit Eliseus videntes autem filii profetarum qui erant in Jericho et contra dixerunt requievit spiritus Elie super Eliseum et venientes in occursum eius adoraverunt et proni in terra dixerunque illi ecce cum servis tuis sunt quinqua ginta viri fortes qui possunt ire et quaerere dominum tuum ne forte tulerit eum spiritus domini et proiecerit eum in unum montium aut in unam vallium qui ait nolite mittere coe gerunque eum donec acquiesceret et diceret mittite et miserunt quinqua ginta viros qui cumque existent tribus diebus non invenerunt et traversi sunt ad eum atille habitabat in jericho et dixit eis non quid non dixi vobis nolite mittere dixerunt quoque viri civitatis ad eliseum ecce habitatio civitatis huius optima est sicut tu ipse domine perspicis sed aquae pessime sunt et terra sterilis atille ait afferte mihi vas novum et mititet in illud sal quod cum attulissent egressus ad fontem aquarum misit in illum sal et ait haec dicit dominus sanavi aquas has et non erit ultra in eis mors neque sterilitas sanate sunt ergo aquae usque in diem hanc iusta verbum elisei quod locutus est ascendit autem inde in betel cumque ascenderent per viam pueri parvi egressi sunt de civitate et illudebant ei dicentes ascende calve ascende calve qui cum respexisset Vidit eos et maledixit eis in nomine Domini. Egressi sunt duo ursi de saltu et lacera verunt ex eis quadraginta duo spueros. Abit autem inde in montem Carmeli et inde reversus est in Samaria. Caput tertium. Ioram vero filius Acab regnavit super Israel in Samaria anno decimo octavo Josaphat regis Iude regnavitque duodecim annis et fecit malum coram domino sed non sicut pater suus et mater tulit enim statuas Baal quas fecerat pater eius veruntamen in peccatis Jeroboam filii Nabat qui peccare fecit Israel ad esit nec recessit abeis porro mesa rex moab nutriebat pecora multa et solvebat regi israel centum milia agnorum et centum milia arietum cum veleribus suis cumque mortus fuisset acab Prevaricatus est fedus quod habebat cum rege Israel. Egressus est igitur rex Ioram in die illa de Samaria et recensuit universum Israel misitque ad Iosafat regem Iuda dicens Rex Moab recessit a me veni me cum contra eum ad prelium qui respondit ascendam qui meus est tu est populus meus populus tuus et equi mei equi tui dixitque perquam viam ascendemus at respondit per desertum idumae per rex erunt igitur rex Israel et rex Juda et rex Edom et circuierunt per viam septem dierum nec erat aqua exercitui et iumentis quae sequebantur eos dixitque rex Israel heu heu heu congregavit nos dominus tres reges ut traderet in manus Moab et ait Josaphat Esnet hic propheta Domini ut deprecemur Dominum per Et respondit unus de servis regis Israel, Est hic Eliseus filius Safat, qui funde bataquam super manus Eliae. Et aet Iosafat, Est apud eum sermo Domini. Descenditque ad eum rex Israel, et Iosafat rex Iuda et rex Edom. Dixit autem Eliseus ad regem Israel, quid mici et tibi est, vade ad profetas patris tui et matris tue, et ait illi rex Israel, quare congregavit dominus tres reges hos ut traderet eos in manus Moab. Dixitque ad eum Eliseus, vivit dominus exercitum, in cuius conspectus to, Quasi non vultum Iosafat regis Iude erubescerem, non attendissem quidem te, nec respexissem. Nunc autem adducite mihi psaltem. Cunque caneret psaltes, fatta est super eum manus domini et ait. Haec dicit dominus, facite alveum torrenti suius fossas et fossas. Haec enim dicit dominus, non videbitis ventum, neque pluviam et alveus iste replebitur aquis et bibetis vos et familiae vestre et iumenta vestra parunque est hoc in conspectu domini in super tradet etiam moab in manus vestras et percutietis omnem civitatem munitam et omnem urbem electam et universum lignum fructiferum succidetis cunctosque fontes aquarum obturabitis, et omnem agrum egregium operietis lapidibus. Factum est igitur mane, quando sacrificium offerri solet, et ecce aquae veniebant per viam edum, et repleta est terra aquis. Universi autem moa vitae, audientes quod ascendissent reges ut pugnarent adversum eos, convoca verunt omnes qui accinti erant ab alteo de super et steterunt in terminis primoque mane surgentes et orto iam sole ex adverso aquarum viderunt mo abite et contra aquas rubras quasi sanguinem digserunque sanguis gladii est pugnaverunt reges contra se et chasi sunt mutuo nunc perge ad preda moab per rex erunque in castra israel porro consurgens israel percussit moab at illi fugerunt coram eis venerunt igitur qui vicerant et percusserunt moab et civitates destruxerunt et omnem agrum optimum mitentes singuli lapides repleverunt et universos fontes aquarum obtura verunt, et omnia linea fructifera succiderunt, ita ut muri tantum fictiles remanerent, et circundata est civitas a fundi bulariis et magna ex parte percussa. Quod cum vi disset rex Moab prevaluisse scilicet hostes, tulit secum semtingentos viros et ducentes gladium ut irrumperent ad regem edum, et non potuerunt Aripiensque filium suum primogenitum qui regniaturus erat pro eo obtuli holocaustum super murum et facta est indignatio magna in Israel statinque recesserunt ab eo et reversi sunt in terram suam caput quartum mulier autem quaedam de uxoribus profetarum clamabat ad Eliseum dicens Servus tuus vir meus mortus est et tu nosti qui a servus tuus fuit timens dominum et ecce creditor venit ut tollat duos filios meos ad serviendum sibi cui dixit Eliseus quid vis ut faciant tibi dic mihi quid habes in domo tua? At illa respondit, non habeo ancilla tua, quidquam in domo mea, nisi parum olei quo ungar. Cui ait, vade, pete mutuo ab omnibus vicinis tuis, vasa vacua non pauca, et ingredere, et claude ostium tuum, cum intrinsecus fueris tu, et filii tui et mitte inde in omnia vasa hec ut cum plena fuerint tolles ivit itaque mulier et clausit ostium super se et super filios suos illi offerebant vasa et illa infundebat cumque plena fuissent vasa dixit ad filium suum affer mihi aduc vas et ille respondit non habeo stetique oleum venit aut illa, et indicavit homini dei et ille vade inquit vende oleum et redde creditori tuo tu autem et filii tui vivite de reliquo facta est autem quaedam dies et transibat eliseus per sunam et erat autem ibi mulier magna quae tenuit eum ut comederet panem Conque frequenter inde transiret, divertebat ad eam ut comederet panem, quae dixit ad virum suum, anima verto quod vir Dei santus est iste, qui transit per nos frequenter. Faciamus ergo ei cenaculum parvum, et ponamus ei in eo lectulum, et mensam, et sellam, et candelabrum, et cum venerit ad nos mania tibi facta est ergo dies coedam et venies divertit in cenaculum et requievi tibi dixitque ad agiesi puerum suum voca sunamitidem istam qui cum vocasse team et illa stetisset cora meo dixit ad puerum suum locure ad eam ecce sedule in omnibus ministrasti nobis quid vis ut faciam tibi nunquid habes negotium et vis ut loquar regi sive principi militiae quae respondit in medio populi mei habito et ait quid ergo vult ut faciam mei dixitque giesi neque eras filium enim non habet et vir eius senex est praecepit itaque ut vocare team, quae cum vocata fuisset, et stetisset ante ostium, dixit ad eam, in tempore isto, et in hac eadem ora, si vita comes fuerit, habebis in utero filium. At illa respondit, noli queso, domine mi vir dei, noli mentiri ancille tue, et concepit mulier, et peperit filium in tempore et in hora et adem qua dixerat Eliseus crevit autem puer et cum esset quaedam dies et egressus isset ad patrem suum ad messores ait patri suo caput meum doleo caput meum doleo et ille dixit puero tolle et duc eum ad matrem suam qui cum tulisset et uxis et eum ad matrem suam posuit eum illa super Genua sua usque ad meridiem et mortuus est ascendit autem et collocavit eum super lectulum hominis dei et clausit ostium et egressa vocavit virum suum et ait mitte mecum obsecro unum de pueris et asinam ut excurram usque ad hominem dei et revertar qui ait illi quam ob causam vadis ad eum hodie non sunt calende neque sabbatum quae respondit vadam stravitque asinam et praecepit puero mina et propera ne mihi moram facias in eundo et hoc age quod praecipio tibi profecta est igitur et venit ad virum dei in montem carmeli cumque vidisse team vir dei e contra ait ad giesi puerum suum ecce sunamitis illa vade ergo in occursum eius et dicei recte ne agitur circa te et circa virum tuum et circa filium tuum quae respondit recte cumque venisset ad virum dei in montem apprehendit per seius et accessit Giesi ut a movere team et ait homo dei dimitte illam anima enim eius in amaritudine est et dominus celavit a me et non indicavit mihi quae dixit illi nunquid petivi filium a domino meo nunquid non dixi tibi ne illudas me et ille ait agiesi accinge lumbos tuos et tolle baculum meum in manu tua et vade si occurrerit tibi homo non salute seum et si salutaverit te quispiam non responde illi et pones baculum meum super faciem pueri porro mater pueri ait vivit dominus et vivit anima tua non dimittam te surrexit ergo et secutus est eam giesi autem praecesserat ante eos et posuerat baculum super faciem pueri et non erat vox neque sensus reversusque est in occursum eius et annunciavit ei dicens non surrexit puer ingressus est ergo eliseus domum et ecce puer mortuus iacebat in lectulo eius ingressusque clausit ostium super se et super puerum et oravit ad Dominum et ascendit et incubuit super puerum posuitque os suum super os eius et oculos suos super oculos eius et manus suas super manus eius et incurvavit se super eum et calefacta est caro pueri at ille reversus deambulavit in domo semel huc atque illuc et ascendit et et incubuit super eum et oscitavit puer septies aperuitque oculos at ille vocavit giesi et dixit ei voca tsunami hanc quae vocata ingressa est ad eum qui ait tolle filium tuum venit illa et corruit ad pedes eius et adoravit super terram tulitque filium sum et egressa est et Eliseus reversus est in Galgala. Erat autem fames in terra, et filii profetarum habitabant cora meo. Dixique uni de pueris suis, ponem ollam grandem, et coque pulmentum filiis profetarum. Et egressus est unus in agrum, ut colligeret herbas agrestes, invenitque quasi vitem silvestrem, et collegit ex ea collocintidas agri et implevit pallium sum et reversus concidit in ollam pulmenti ne sciebat enim quid esset infuderunt ergo socis ut comederent cumque gustassent de coctione clamaverunt dicentes mors in olla vir dei et non potuerunt comedere atille afferte inquit farinam Conque tu misit in ollam et ait, in funde turbe, ut comedant, et non fuit amplius quidquam amaritudinis in olla, vir autem quidam venit de Baal deferens viro dei panes primitiarum, viginti panes hordaceos, et frumentum novum in pera sua. At ille dixit, da populo, ut comedat, Responditque ei minister eius, quantum est hoc ut aponem centum viris, rursum ille ait, da populo ut comedat. Hec enim dicit dominus, comedent et supererit. Posuit itaque cora meis, qui come et superfuit justa verbum domini. Caput quintum. Naman princeps militiae regis Syriae erat vir magnus apud dominum suum et honoratus per illum enim dedit dominus salutem Syriae erat autem vir fortis et dives sed leprosus porro de Syria egressi fuerant latrunculi et captivam duxerant de terra Israel puellam parvulam qua erat in obsequio uxoris Naman quae ait ad dominam suam utinam fuisset dominus meus ad prophetam qui est in samaria profecto curasse teum a lepra quam habet ingressus est itaque naman ad dominum suum et non ei dicens Sic et sic locuta est puella de terra Israel, dixitque ei rex Syrie, vade, et mittam litteras ad regem Israel. Qui cum profectus esset et tulisset secum decem talenta argenti et sex millia aureos et decem mutatoria vestimentorum detulit litteras ad regem Israel in hac verba. Cum acceperis epistolam hanc scito quod miserim ad te naman servum meum, ut cures eum a lepra sua. cumque legisset rex Israel litteras, scidit vestimenta sua et ait non deus ego sum ut occidere possim et vivificare quia iste misit at me ut curem hominem a lepra sua anima advertite et videte quod occasiones quaerat adversum me quod cum audisset eliseus vir dei si disse videlicet regem israel vestimenta sua misit ad eum dicens quare scidisti vestimenta tua veniat ad me et siat esse profeta in Israel venit ergo Naaman cum equis et curribus et statit ad ostium domus Elisei misitque ad eum Eliseus nuntium dicens vade et lavare septies in Iordane et recipiat sanitatem caro tua atque mundaberis iratus naman recedebat dicens putabam quod egrederetur ad me et stans invocaret nomen domini dei sui et tangeret manu sua locum lepre et curaret me Nunquid quid non meliores sunt abana et parfar fluvi damashi omnibus aquis israel ut laver in eis et munder cum ergo vertisset se et abiret indignans accesserunt ad eum servi sui, et locuti sunt ei. Pater, et si rem grandem digsisse tibi profeta, certe facere debueras, quanto magis quia nunc tixit tibi lavare et mundaberis. Descendit et lavit in Jordane septies justa sermonem viri Dei, et restituta est caro eius, sicut caro pueri parvuli, et mundatus est reversusque ad virum Dei cum universo comitatu suo venit et statit coram meo et ait vere scio quod non sit alius deus in universa terra nisi tantum in Israel obsegro itaque ut acipias benedictionem a servo tuo at ille respondit vivit dominus ante quem sto quia non acipiam cumque vim faceret penitus non acquievit. Dixit quae ut vis, sed obsecro, concede mihi servo tuo ut tollam onus duorum burdonum de terra non enim facet ultra servus tuos holocaustum aut victimam diis alienis nisi domino hoc autem solum est de quo de preceris dominum pro servo tuo quando egredietur dominus meus templum remnum ut adoret et illo innitente super manum meam si adoravero in templo remnum adorante eo in eodem loco ut ignoscat mihi dominus servo tuo pro hac re qui dixit ei vade in pace abi tergo abeo electo terre tempore Dixique giasi puer viri dei, pepercit dominus meus naman siro isti, ut non acciperet abeo quae attulit. Vivi dominus, quia curram posteum, et acipiam abeo aliquid, et secutus est giasi post tergum naman, cum vidisset ille currente batse, desiliit de curru in occursum eius et ait, rectene sunt omnia? et il recte Dominus meus misit ad me ad te dicens modo venerunt ad me duo adolescentes de monte Ephraim ex filiis profetarum da eis talentum argenti et vestes mutatorias duplices dixique naman melius est ut acipias duo talenta et coegiteum ligavitque duo talenta argenti in duobus sacis et duplicia vestimenta et imposuit duobus pueris suis qui et portaverunt cora meo cumque venissent iam vesperi tulit de manu eorum et reposuit in domo dimisique viros et abierunt ipse autem ingressus stetit coram domino suo et dixit eliseus unde venis giesi qui respondit non ivit servus tuos quoquam at ille ait non ne cor meum in praesenti erat quando reversus est homo de curru suo in occursum tui nunc igitur accepisti argentum et accepisti vestes ut emas oliveta et vineas et oves et boves et servos et ancillas sed et lepra naman ad tibi et semini tuo usque in sempiternum et egressus est abeo leprosus quasi nix caput sextum dixerunt autem filii prophetarum ad Eliseum ecce locus in quo habitamus coram te angustus est nobis eamus usque ad Iordanem et tollant singuli de silva materias singulas ut edificemus nobis ibi locum ad habitandum qui dixit ite et ait unus ex illis, veni ergo et tu cum servis tuis. Respondit, ego veniam, et abiet cum eis, cumque venissent ad Jordanem, cedebant linea. Acidit autem, ut cum unus materiam sucidisset, caderet ferrum securis in aquam. Exclamavitque ille, et ait, heu, heu, heu, domine mi, et hoc ipsum mutuo aceperam dixit autem homo dei ubi cecidit at ille monstravit ei locum precidit ergo lignum et misit in luc natavique ferrum et ait tolle qui estendit manum et tulit illud rex autem Sirie pugne abat contra israel consiliumque init cum servis suis dicens in loco illo et illo ponamus insidias misit itaque virdei ad regem Israel dicens cave ne transeas in locum illum quia ibi siri in insidiis sunt misit itaque rex Israel ad locum quem digsrat ei virdei et preoccupavit eum et observavit se ibi non semel neque bis Conturbatunque est cor regis Syrie pro hac re et convocatis servis suis ait quare non indicatis mihi quis proditor mei sit apud regem Israel dixique unus servorum eius ne quaquam domine mi rex sed eliseus profeta qui est in Israel indicat regi Israel omnia verba quaecunque locutus fueris in conclavi tuo dixique eis ite et videte ubi sit ut mittam et capiam eo, annuncia verunque ei dicentes ecce indotam misit ergo illuc equos et currus et robur exercitus qui convenissent nocte circundederunt civitatem consurgens autem di luculo minister viri dei egressus vidit exercitum in circuitu civitatis et equos et currus nuntia vitque ei dicens heu heu heu domine mi quid faciemus at ille respondit noli timere plures enim nobis consunt quam cum illis cumque et eliseus ait domine aperi oculos huius ut videat et aperuit dominus oculos pueri et vidit et ecce mons plenus equorum quorum et currum in eorum in circuitu Elisei. Hostes vero descenderunt ad eum. Porro Eliseus oravit ad dominum dicens, percute, obsegro, gentem hanc ce citate. Percussique eos dominus ne viderent justa verbum Elisei. Dixit autem ad eos Eliseus non est haec via neque ista est civitas sequimini me et ostendam vobis virum quem quaeritis duxit ergo eos in samariam cumque ingressi fuissent in samariam dixit eliseus domine aperi oculos istorum ut videant aperuique dominus oculos eorum et viderunt se esse in medio samariae Dixitque rex Israel ad Eliseum, cum vidisset eos, nunquid percutiam eos pater mi? At ille ait, non percuties, neque enim cepisti eos gladio et arcu tuo, ut percutias, sed pone panem et aquam coram eis, ut comedant, et bibant, et vadant ad dominum suum, apositaque est eis ciborum magna preparatio, et comederunt et biberunt et dimisit eos ab ad dominum suum et ultra non venerunt latrones Syrie in terram Israel factum est autem post haec congregavit benadad rex Syrie universum exercitum suum et ascendit et obsidebat Samariam factaqua est fames magna in Samaria et tam diu obsessa est donec venunda retur caput asini octoginta argenteis et quarta pars cabi stercoris columbarum quinque argenteis cumque rex israel transiret per murum mulier quaedam exclamavit ad deum dicens salva me domine mi rex qui ait non te salvat dominus unde te possum salvare de area vel de torculari dixique ad eam rex quid tibi vis quae respondit mulier ista dixit mihi da filium tu ut comedamus eum hodie et filium meum comedemus cras coximus ergo filium meum et comedimus dixique ei die altera da filium tu ut comedamus eum quae abscondit filium suum quod cum audisset rex, sidit vestimenta sua, et transibat per murum. Viditque omnis populus cilicium quo vestitus erat ad carnem intrinsecus. Ed ait rex, hec mici faciat Deus, et hec addat, si steterit caput Elisei filii safat super ipsum hodie. Eliseus autem sedebat in domo sua, et senes sedebant cum eo praemisit itaque virum et antequam veniret tanuntius ille dixit ad senes non quid sitis quod miserit filius homicide hic ut praecidatur caput meum videte ergo cum venerit nuntius claudite ostium et non sinatis eum introire ecce enim sonitus pedum domini eius post eum est paduc illo loquente eis apparuit nuntius qui veniebat ad eum et ait ecce tanto malum a domino est quid amplius expectabo a domino finis partis 39